Kwa hakika mafanikio katika dunia na akhera yapo kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Tulizungumza umuhimu wa kujitibu kupitia Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake ameyatia baraka na miongoni mwa baraka hizo ni uongofu na ponyo kwa waumini na kilichokuwa bora katika kujitibu kupitia Qur'ani ni mtu kujitibu yeye mwenyewe ili kuiweka sawa sawa tawakuli yake kwa Mola wake na kilichokuwa bora katika kujitibu kupitia Qur'ani ni kujitibu kupitia surati al-Fatiha ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameita kuwa ni ruqya miongoni mwa majina ya surati al-Fatiha annaha ruqya kwamba surati al-Fatiha ni ruqya tosha lakini Qur'ani yote ni ponyo na uongofu Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema hayo kwenye kitabu chake kitukufu qalu qadiman siku za nyuma watu walisema hadha alamul awraq ulimwengu huu ni ulimwengu wa makaratasi kwa maana ya vitu kudhibitiwa kwa maandishi mtu huhesabika amesoma ikiwa atapata maandishi ya kumwonyesha amefika sehemu fulani ya elimu na sasa hivi tunaweza kusema kabisa kwamba huu ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia, kwa maana ya kwamba mitandao ya kijamii na yale yanayojiri katika mitandao ni mambo ambayo hayapaswi kuachwa, kwa sababu yana asilimia zaidi ya 80 katika kuathiri maisha yetu maisha yetu yanaathiriwa sana na yale tunayoyasikia na yale tunayoyatazama kutokana na kudhihiri tiba za aina mbalimbali ambazo miongoni mwa tiba hizo kuna asilimia kubwa ya Muislamu kuweza kuiharibu itikadi yake kuweza kuharibu tauhidi yake ambayo ni kitu muhimu katika maisha yake mwanadamu katika maisha yake ya kawaida imani yake na itikadi yake ni vitu vyenye thamani kuliko dunia na vilivyomo kwa sababu kwayo ni sababu ya kupata maisha ya milele, ima maisha ya milele yenye starehe kwa maana ya pepo, ima maisha ya milele ya adhabu kwa maana ya moto. Kwa Muislamu analazimika sana kuichunga imani yake na kuichunga itikadi yake katika vitu ambavyo vinaweza kuharibu itikadi ya mtu na kuharibu imani ya mtu ni kutafuta tiba iliyo kinyume na sheria na maal asafi shadid kwa masikitiko makubwa wapo wenye tiba ambazo si sahihi wenye kujinasibu na Uislamu wenye kujinasibu na ushekhe ualimu ustadhi na kadhalika lakini bali imefika hatua tiba isiyokuwa sahihi kuwa ni alama miongoni mwa alama za Uislamu katika miji yetu. Ukitembea barabarani, mabango utakayokutana nayo yenye kuashiria tiba fulani, ukisoma tu ile tiba basi kwa asilimia tisini au mia moja muhusika atakuwa ni Muislamu. Mfano, kumrujisha aliyekuwa mbali, mfano kuleta mvuto, mfano kusafisha nyota na mengineyo mengi. Ukiona alama hiyo tu, basi chini utakuta kuna ustadh au shekh au pamesalimika basi kuna jina la Kiislamu yote haya ni mambo ambayo hayapaswi kunyamaziwa kwa sababu yanaathiri imani na itikadi ya Muislamu afya ni kitu muhimu sana na Uislamu umehimiza watu kuchunga afya zao ukawaharamishia yenye madhara na miili yao kutokana na umuhimu wa afya uislamu ukahimiza watu kumwomba Allah salama ya miili yao na mtume sallallahu alaihi wasallam akamuhusia ammi yake kumwambia adumu na kumwomba Allah afya iliyokuwa salama kutafuta afya salama kusipelekee kudhuru itikadi yako na tauhidi yako mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu lima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad atakayemwendea arrafa mpiga ramli au atakayemwendea kuhani kisha akayasadikisha yale anayoyasema basi huyu amekufuru yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa na mmoja katika masahaba alipata maradhi akataka kujitibu kwa pombe Umu Salama radhiallahu ta'ala anha anasema akinukuu maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam inna allaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum hakika ya allah subhanahu wa ta'ala hajajalia ponyo zenu tiba zenu zipatikane katika yale aliyoyaharamisha kwa hadithi hizi mbili hadithi tulitangulia kuisoma mtume sallallahu alaihi wasallam amesema atakayeenda kwa mpiga ramli au atakayemwendea kohani akasadikisha yale atakayoyasema yule kohani basi atakuwa ameyakufuru yale yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadithi ya Musalama hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia ponyo yenu tiba ya maradhi yenu kupatikana katika yale ambayo ameyaharamisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala hivyo basi watu hutibiwa kwa moja ya vitu viwili ima wakatibiwa kwa vitu ambavyo Qur'an na Sunna imevisema ni vitu vyenye baraka na vyenye kuponya sawa yawe ni maneno au viwe ni vitu kuna vitu vimetajwa kwamba vyenyewe ni ponyo sawa yawe ni maneno ambayo hutamkwa ima ni aya au ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sehemu ya dua ukiyasoma haya maneno basi utapona yale maradhi uliyokuwa nayo hii ni sehemu ya kwanza sehemu ya pili watu hutibiwa kwa madawa ambayo madawa yale kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala yanakwenda kukutana na maradhi katika mwili na ikawa ni sababu ya mtu kupona. Ikiwa ni madawa, tumeshapewa mwongozo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yaj'al shifaakum ma harrama alaykum hakika ya Allah hajajalia ponyo katika yale aliyoyaharamisha kwenu Hivyo basi ikigundulika iki, iki kwamba pombe fulani ni dawa ya kichwa au pombe fulani ni dawa ya jino, kunywa nusu glasi kwa siku mara tatu, basi jino litapoa, au chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha kikawa ni sehemu ya ponyo ukaambiwa kwa maradhi yako haya kula kipande cha nyama ya nguruwe itakuwa ni sababu ya wewe kupona tiba hii ni haramu kujitibu kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba Allah hajajalia ponyo katika yale ambayo ametuharamishia sehemu ya pili ni tiba ya vile ambavyo vina baraka ima viwe ni vitu au yawe ni maneno na ndiyo makusudio ya mwendelezo wa hutuba yangu tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale anayoyapenda atuponye maradhi yetu na atengenezee hali zetu sisi na familia zetu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد يكم الله سبحانه وتعالى لكم سليا متمويت محمد صلى الله عليه وسلم na kuhusieni kwa mara ya pili pamoja na kuihusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dharura Muislamu kuichunga imani yake na itikadi yake ili aweze kupata salama katika dunia na akhira yake. Katika mambo yanayoweza kuivunja itikadi na imani ya Muislamu ni kujitibu tiba za kishirikina zenye sura ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baraka katika baadhi ya vitu, miongoni mwa vitu hivyo ni Qur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baraka katika baadhi ya maneno yakisemwa hayo maneno basi huwa ni sababu ya mtu kupata ponyo hivyo mwislamu ajitibu kwa tiba ya kisheria na ajiweke mbali na tiba za kishirikina ni vipi muislamu atagundua kwamba huyu tabibu tiba zake zipo kinyume na sheria ili aweze kuichunga imani yake na kujiweka naye mbali na aweze kusalimika na kumkufuru mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ulama wametaja baadhi ya alama ambazo zikionekana kwa tabibu basi hufahamika tabibu huyo ni mshirikina au kwa lugha nyepesi na yenye kufahamika kwamba huyu ni tabibu mchawi ima atakuwa ni mchawi au atakuwa mshirikina miongoni mwa alama hizo idha saala tabib an ismi maridh au ismi abihi au ummi ni pale tabibu atakapouliza jina la mgonjwa au la baba yake au mama yake jina la mgonjwa si katika sura ya taaruf ya kufahamiana kwa mimi naitwa fulani bin fulani la bali jina la mgonjwa likawa ni sehemu ya tiba au jina la mama yake likawa ni sehemu ya tiba au jina la baba yake likawa ni sehemu ya tiba ama ikiwa katika lugha na sura ya kufahamiana hili jambo lipo wazi lakini ikiwa jina ni sehemu ya tiba hii ni alama miongoni mwa alama mtu huyu kwa ni mchawi au mshirikina au tapeli ikiwa tasalimika katika sifa ya ushirikina au uchawi basi atakuwa nani tapeli hivyo muislamu jiweke naye mbali majina yetu hayana athari katika afya zetu majina yetu hayana athari katika afya zetu bali majina yetu pia hayana athari katika pato letu la kidunia hayana athari katika riski zetu na miongoni mwa riski ni ndoa hivyo basi atakayelinganisha jina la mme na mke kwa kupatikana salama ya ndoa basi atakuwa ni mchawi au mshirikina akisalimika atakuwa tapeli alqiraatu ghaira mafhuma miongoni mwa alama za kujua huyu tabibu ni mchawi au mshirikina ni tabibu kusoma maneno yasiyofahamika hayafahamiki ni Kikongo wala hayafahamiki ni Kiingereza wala Kiarabu wala Kituruki maneno haya yakisikika kwa tabibu basi hayo maneno ni maneno ya kutaka msaada kwa mashaitani hayafungamani na afya zetu hayafungamani na afya zetu kwa tukimsikia tabibu anazungumza maneno yasiyofahamika sisi tumewekewa maneno yenye kufahamika mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza ukipata maumivu sehemu ya mwili wako ishike sema bismillah bismillah bismillah mara tatu haya ni maneno yenye kufahamika bismillah bismillah bismillah kisha useme mara saba a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir haya maneno yenye kufahamika bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pia akiwalinda watoto wake asubuhi wanapotoka kwa kuwashika na kuwaambia a'idhuka billahi wa a'idhuka bikalimati llahi tammat min shari ma khalaq haya ni maneno yenye kufahamika hizi ni adhkari tulizowekewa na sheria tuzitaje wakati wa maradhi asalullah alazim رب العرش العظيم أن يعافيك ويشفيك haya ni maneno yenye kufahamika sasa ya, ikawa yule tabibu anatamka maneno ambayo ghaira mafhuma hayafahamiki hii ni alama miongoni mwa alama kwa matabibu ni mchawi min alamati الساحر إذا طلب من شخص لبس معين akitaka kwa mtu yule anayeumwa yule almaridh awe na vazi maalum ukija ujevaa nguo nyeupe, ukija siku fulani umevaa nguo nyekundu, ukija umevaa nguo nyeusi, itaendana na siku yetu na tiba yetu. Basi fahamu ya kwamba tabibu huyo ni mchawi. idha akhbarak anna lahu qarinu min aljin yusaiduhu akikueleza kwamba mimi nina mwenza wa kijini ambaye hunisaidia katika tiba zangu akikueleza yeye mwenyewe au ukaona ishara za yeye kutafuta msaada kwa jini fahamu ya kwamba huyu ni mchawi fahamu ya kwamba hii moja kwa moja ni tiba ya kishirikina idha akhbaraka pindi atakapokueleza min alamati sahir ighmid ainak wa akhbirni madha tara fumba macho niambie unaona nini fumba macho yako afu niambie unaona nini hadha min alamati sahir hii pia ni katika alama kwamba hii tiba ni tiba ya kishirikina من علامات الساحر إذا أخبرك أمر من أمور الغيب akikueleza jambo katika mambo ya ghaib mambo ya ghaib ni mambo ambayo yamefichikana ima yamefichikana kwa sehemu tuliyopo au yamefichikana kwa zama zijazo mbele au pia vile vile ikawa ni ghaibu ya mtu binafsi kwa sababu pia kuna ghaibu ya mtu binafsi ambayo mwingine hawezi kuihisi kama vile kuwashwa hii ni ghaibu utaijua mtu akijikuna lakini wewe unawashwa kwenye mgongo jikune bana hadha sahira huyu ni mchawi hii ni ghaibu yangu mimi lakini pia kuna ghaibu ambayo ipo mbali na upeo wa macho yetu akieleza habari zinazoendelea mji mwingine au sehemu nyingine au akaeleza mustakbali wangu au wake au wa nchi kwamba baada ya dakika mbili sekunde moja ijayo mbele kutakuwa na kadhaa alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul Allah pekee ndiye mjuzi wa yaliyofichikana Allah pekee ndiye mjuzi wa yaliyofichikana wala ghaibu hiyo wala mambo yaliyofichikana Allah hampi yoyote fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul mitume hueleza baadhi ya mambo ya mustakbal ikiwa ni sehemu ya wahai kwao ayuha nasi ya ibadallah enyi watu waja allah inna lisahir alamatun hakika anazo mchawi mshirikina alama nyingi na hizi ni sehemu ndogo miongoni mwa alama ambazo zipo kwa wachawi na washirikina unapotafuta tiba chunga itikadi yako chunga imani yako salama itikadi yako ni jambo kubwa sana kuliko, ma, kuliko salama ya mwili wako salama ya itikadi yako ni jambo kubwa sana kuliko salama ya mwili wako kuliko salama ya vilivyomo katika dunia tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki na tuweze kuifuata tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe batil na tuweze kuiacha naomba Allah azipambe nyoyo zetu kwa imani na aziondoshe ukafiri na matendo machafu naomba Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe miti wetu aondoshe adhabu za kaburi na sisi hatupo mwisho uliokuwa mema ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم السلام